urria kamar gaur osteguna da eta hau berrion albistegea duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna zeberre ditugu gaurkoan, Xabi. Bai, mendialdea pima lontzeren aurka. Bai, lomze legeari kontrakotasuna erakutsiko dion martxa Bilboko kaleetatik arna, urriaren amabian larun batarekin egingo da. Mendialdeko apima martxarekin bat egingo duela jakinarazi du. Gainera, Bilbora bidaiatzeko autobus bat antolatu du guraso elkarteak. Lantzeluze parketik abiatuko da, iguerriko ordu bitan, autobusean izen amateko, mendialdea ikastetxean edo kale berrita tabernan. Kamerundarrak eh, kontzertu solidarioa. Hasiko talde, darrak kontzertu solidario bat eh, emango du ostira lonetan berrio zarko auditorioan, arratxeleko zazpitan egingo den kortz, kontzertuaren sarrerak jale berri tabernan eta laboral kutxan eroz daitezke egunean bertan, lehiatilean erosteko aukera luzatu da, helduak bost euro eta aurrak bi euro terdiren truke. Hortxe, Fermin Irigoien kultur teknikariaren hitzak. un espectáculo de danza, un tipo de danza eh, propia de Senegal que se llama Asico, que lo organiza una ONG de aquel eh, país. la idea es eh, poder dar a, presentar, a dar a conocer al público de Berrizar el folclore de, aquel, de aquel país el espectáculo va a ser en el auditorio el viernes día 11, como he dicho, a partir de las 7 y media de la tarde. Eta iuna antzerki taldea berriozarren. Berriozartarre den iluna antzerki konpainiak Ramploma, Ramplona 2000 eta masei o bibir del sobre antzeslana aurkeztuko zarren, Iruñeako antzerki eskolan erakutsi bezala, komediak, krisia eta nafarren azken aldiko gertaerak ditu argudio larun batean, arratxaleko zortzi derritan aurkeztuko dute, Igantea nordean, atxaldeko zazpiretan, sarrerak eiatian bertan, erosiko dira, zortzi euroren truke. Obrako zuzendaria den Miguel Goiko etxe handiaren hitzak. Ramplona es eh, una parodia a la, a la Mm, política eh, tabarra. Ramplona <laughs> es un, eh, es un bueno es un lugar eh, eh, que, tiene semejanzas al, que estamos viviendo <laughs> eh, la mayoría y, lo que es una revisión de una obra que hicimos hace años de Ramplona 2016, eh, La siesta de la cultura, incluyendo todos estos temas de, actualidad que han pasado en nuestra tabarra de una manera, pues bueno, sin, hacer sangre personalmente, pero sí una obra crítica, ácida con, con todo lo que está pasando pasando. Eta gartzoten bideak ezagutzeko ateraldia antolatu dute Igande honetan itzaltzu ondoko bideak ezagutu asmo zorrokak ateraldia antolatu du. Hiru ordu zibiliko dira gartxot filman agertzen eta aipatzen diren guneak eta bideak ezagutuz. Ateraldiarekin bukatzeko autogestionatua izango den bazkaria egingo dute. Interesatuak igandean goitzeko zortzietan lantzeruzera horbildu beharko dira. Eta gaur berta eh, udal zerbitzuei buruz eh, mintzaldia izanen da. Gaur iluntzeko zazpietan berriozarko auzokideen hainbat iritziekin egindako bideoaren proiektzioa kulturgunean izanen da. Ondoren, udal zerbitzuen e- egokitzapenari buruz eztabaidatuko da. Jarduera hau, udalak antolatu duen plan estrategikoaren barnean kokatua dago. Eta honek berriozarko udal zerbitzuak optimizatzea eta egokitzea du helburu. Hortxe, floren lukiren hitzak. Denominan un poco bajo el paraguas de promoción sociocultural, Bueno, todo ese tipo de, servicios, todas esas cuestiones que, afectan a las personas en su día a día, pues quería el ayuntamiento un poco reflexionar sobre ellas, ver que si están sus servicios adaptados a la, realidad del momento y, bueno, pues de alguna forma ver cómo en los próximos años se pueden ir adaptando mejor a esta, a esta situación, porque hay cosas que vienen un poco de años atrás, que se hacen un poco por costumbre, digamos, y, es bueno de pararse de vez en cuando a pensar si estamos cumpliendo los objetivos o, estamos atendiendo las necesidades que realmente la población tiene en estos momentos y ver cómo podemos pues, pues evolucionar para adaptarnos mejor a esas realidades. Bustintzuri albaitari klinikak eh, txakur pozoindu kasu batzuk detektatu ditu berreozarren. Ala xixabi, bustintzuri albaitaritzak Facebook, Facebooken bitartez berriozarko pasaleku batean hainbat txakur pozuindu direla jakinara du Honen aurrean albaitaritza klinikak arretatxu eta arduratxu egon gaitezena aholkua luzatu du. Eta kirolaren informazioaren txanda heldu heldu zaigu e, eh, berriozarretik e, eh, Nafarrako sub-16 selekzio aurre probara Emakumezkoan regional futbol taldeko hiru jokalari Nafarroako emakumezkoen suf amasei selekzioan jokatzeko aurrea hautatu zituzen Maitane Zaloa irain eta Judith Sainz Paez eta Mireia Olaiz Martinez dira aurre probako entrenamendua eginduten neskatilak prentsa ohar baten bitartez, alaxe jakinara zidu Nafarrako futbol selekzioak aurre probako entrenamendua atzo egintzen Iruñako larrabide estadioan. Berriozar futbol klubaren deialdia, Nesken futbol zortziko talde bat osatu gabe geratu denez, taldea osatze aldera amaika amala urte bitarteko neskak animatzeko deialdia egindu berrio zar futbol klubak interesatua daudenak, hurrengo telefonoetan informazio gehiago eska ezakete. Seisei bederatzi, iru zortzibi, lau lau lau eta sei zortzi amabost bederatzi amar telefonoetan. Eguraldi azmintzatzeko unea du gorain, zer dio gaurko iragarpenak, e, eh, e, gara zi? Bai, ba, goizean odeiak jugarituz joango direla eta oso deitzu geratuko zegoela zerua egunarekin goizetik aurrera euri txiki egingo du batez ere egunaren bigarren zatian haizea ahul eta aldako horribiliko da euerdi aldean ipar osagaitik finkatuko da eta ul bizi ibiliko, ibiliko da haizea temperaturai dagokionez maksimoa gutxi edo nahikoa jitsiko dira izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozar erratiaren sintonian FMko ehun punto edo ordu interneten eguzkiplaza.neten. plaza.neten.